kusema ewe Allah niepushe mimi na wanangu na vizazi vyangu tusiabudu masanamu yani Ibrahim alayhi salam baba wa tauhid alikuwa akihofia nafsi yake pamoja na vizazi vyake wasitumbukie katika katika janga la shirk ndiposa al-Imam Ibrahim at-Taymi akasema wa man ya'manu al-bala ba'da Ibrahim yani ambaye anasalimika na balaa anaona kwamba balaa hautomfikia baada ya Ibrahim alayhi salam baba wa tauhid pia tukasoma hadithi iliyopokewa na Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kwamba Rasulullah sallallahu alayhi wasallam asema na kabla ya hapo hadithi iliyokuja akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar fasuila anhu faqala ar-riya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam asema kuwa nacho wahofia zaidi juu yenu ni shirki ndogo naofieni zaidi msitumbukie katika shirki hii shirki ndogo akaulizwa ni shirki aina gani akasema ni ria kujionyesha katika ibada hapa musannif sharih anaeleza قسامة وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته ورأفته بهم نهي إن جلش هرومة أليقوا نايو ونمتوم صلى الله عليه وسلم قومة واكي يعني هذه أكواني ونيقوا هوفية وسيانقوك الكشرك نوبو فلا خير إلا دلهم عليه وأمرهم به Kwa hivyo hakuna kheri isipokuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alijulisha umati wake juu ya kheri ile na akawaamrisha wala sharra illa bayyanahu lahum wa akhbarahum bihi wa nahahum anhu, hakuna shari isipokuwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam aliwabainishia ummati wake akawaeleza na akawakanya dhidi ya shari ile كما قال صلى الله عليه وسلم كما لوثبتي كتوكا كواكي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه وحديث كتوكا حديث لصحي كتوكا قبوانا متومي صلى الله عليه وسلم البسيمة ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وما الله جل في علاهكم توما mtume yeyote isipokuwa ilikuwa ni haki juu yake juu ya huyo mtume ajulishe ummati wake kheri ambayo anaijua kwa wao awajulishe na kheri ile waweze kuitambua na waweze kushikamana na kheri ile pia tukasoma kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na hadithi iliyopokewa na Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kwamba anasema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa yad'u min duni llahi niddan dakhala an-nar, yeyote ambaye atakayefariki dunia hali ya kwamba anaomba asiyekuwa Allah akafanya mifano na Allah akaziomba kinyume na Allah, basi atakuwa ni mwenye kuingia motoni, wal billah. Kwa hivyo hii inapelekea mja wa Allah awe ni mwenye kuogopa shirk asiangukie swala hili la shirk pia imepokewa na Imam Muslim kutoka kutoka kwa Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qal man laqiya allah la yushriku bihi shay'an dakhala aljanna yote ambaye atakayekutana na Allah na hamshirikishi Allah na chochote basi ataingia janna waman laqiyahu yushriku bihi shay'an dakhala an-nar, na yule atakayekutana na Allah hali ya kwamba anamshirikisha Allah hata kama kwa jambo moja au jambo mbili tu, yani jambo kidogo, basi atakuwa ni mwenye kuingia moto wa Jahannam. Kwa hivyo ni tahadhari eh anaitoa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa umati wake kwamba wajiepushe na shirka ndogo yake na kubwa yake na mtu atajiepushaje na shirk kama haijui shirk kwa hivyo ni bora kwa muislamu anayeshuhudia la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah aijue kinyume cha tauhid nacho ni shirk akijue barabara shirk kubwa ni shirka aina gani shirk ndogo ni shirk aina gani na ni sababu zipi zitampelekea mtu kutumbukia katika aina hizo mbili za shirki ayafahamu haya vyema ndiposa aweze kujiepusha na shirka lakini endapo halitambui halijui shirk hatafautishi baina shirk na tauhid basi mja kama huyu anaofiwa kwamba aweza kuingia katika shirka mshairi anasema araftu sharra la sharri mimi nimejua sharri uovu, nimeujua uovu. Si kwamba nataka kujua, nataka kuingia katika maovu, la lakin litawaqihi, nimejua maovu yale ili niweze kujiepusha na maovu yale. Yani nimeweza kujua hili ni ovu, hili ni ovu, hili ni baya, hili ni baya, ili niweze kujiepusha na baya lile, mabaya yale na maovu yale, niweze kujiepusha waman la yarifu lkhaira au lshara min alkhairi yaqa fihi, yule ambaye hawezi kupambanua baina ya kheri na shari, la shaka siku moja atakuwa ni mwenye kuanguka katika shari ile. Kwa hiyo ni wasia kwa nafsi yangu na nyote kwa ujumla, tuweze kusoma dini yetu, hasa mlango huu wa tauhid. Ni mlango muhimu sana, Muislamu ajue tauhid ya kisawasawa na kinyume cha tauhid kwa sababu mtu hatopata ufanisi siku ya kiyama isipokuwa yule ambaye atakayekuja na tauhidi kisawasawa na yule atakayepata hasara kubwa zaidi siku ya kiyama ni yule ambaye atakayekuwa mbali na shirk na, na tauhid alipokuwa mbali na tauhid akaingia katika shirk basi mtu huyo waliyadhu billah atabakia katika moto wa jahannam milele kwa hivyo kila mmoja wetu awe na hofu na hasa katika zama hizi, zama ambazo ilmu licha ya kwamba imetapakaa kila sehemu, lakini wenye kushughulika na ilmu ni wachache. Watu wenye kushughulika na kujua dini ni wachache. Watu wenye raghba na himma ya kutaka kujua dini yao ni wachache. Kwa hivyo tuhofie nafsi zetu, yani upotovu umekuwa mwingi zaidi. Njia za sheitan, milango za sheitan zimekuwa nyingi, na hata yanaingia katika manyumba yetu pasina sisi kujua. Watoto wetu wanakuwa ni wenye kuleleka katika mazingara ambayo si ya sawa Kwa hivyo mja wa Allah ahofie nafsi yake, awe mkweli na nafsi yake, aweze kutambua dini yake, aweze kuitekeleza barabara, na kwa vizazi vyake pia vile vile awe ni mwenye kuwapatia nasiha. Asema rahimahullahu ta'ala, babu dua ila shahadati an la ilaha illa Allah tutaingia katika mlango mwingine kwa taufiki ya Allah. Mlango anwani yake ni mlango wa kuzungumzia dua, kuita, kulingania watu ila shahadati an la ilaha illa Allah, kuwaita watu washuhudie shahada hii, kuwaita watu katika Uislamu washuhudie kwamba hakuna mola ambaye astahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah na Muhammad ni mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Tutazungumzia mlango huo, milango zote ambazo zinakuja baada ya babul khawfi min ashirk, mlango wa kuzungumzia hofu dhidi ya shirk. Zote zinazokuja baada ya mlango huo zinakuwa ni zenye kueleza shirki zaidi na zinabainisha sababu ambazo zitampelekea mtu aingie katika shirki, ili ili Muislamu awe ni mwenye kutahadhari, awe ni mwenye kuwa mbali na shirki. Milango zote zinazofuatia, Sheikh rahimahullahu taala, Allah ampe janna, amejitahidi sana kuwapatia nasiha Waislamu na kuwabainishia shirk na milango yake. Milango zote za shirk amezibainisha, milango ambazo zapelekea mtu kuwa ni mwenye kuiacha Uislamu ili aweze kujitahadhari. Wa qaulullahi ta'ala, dalili ya kwanza katika mlango huu ni kauli ya Allah jalla fi'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin. Asema Allah jalla fi'ala katika sura Yusuf aya ya 108 sema ewe Muhammad sema ewe Muhammad kuwatangazia watu hadhihi sabili hii ndiyo njia yangu njia gani anaibainisha njia ya ad'u ila Allah njia ya da'wa kwamba mimi nalingania watu kwa Allah waweze kuitikia mwito wa Allah hiyo ndiyo njia yangu asabiru da'wa njia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ni njia ya da'wa si njia nyingine kama baadhi ya watu wanavyodhania Uislamu na dini aliyokuja nayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na njia ambayo anaifuata ni njia ya da'wa kuwaita watu wawe, wawe ni wenye kuwa waislamu ad'u ila Allah na waita watu kwa Allah ala basirati na waita kwa ilmu yani kama tutakavyokuja kusoma hapa, kuna faida kwamba yule ambaye anayelingania watu waweze kufuata njia ya Allah, waweze kushikamana na mfumo aliyoteremsha Allah kwa mitume, lazima awe ni mtu ambaye anaifahamu mfumo ule, ni mtu ambaye anayejua dini ile, ni mtu ambaye anayejua njia ile, ndiposa aweze kuita na wengine kama si hivyo basi atakuwa ni mwenye kuwapoteza watu yani wewe walijua kitu walifahamu barabara ndiposa waita wengine waweze kushikamana jambo lile ambalo walijua wewe lakini jambo ambalo wewe mwenyewe haulijui haulitambui itakuwa ni muhali na vigumu sana wewe kuwaita wengine waweze kuitambua hilo ilifahamike ala basira kwa ilmu ana wa man ittaba'ani, mimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na wafuasi wangu wenye kunifuata mimi, njia yao ni hiyo hiyo, wafuasi wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wakisawasawa ni wale ambao washikamana njia hii, njia ya da'wa ya kuwaita watu wa subhanallah, na namtakasa Allah kutokana na kila upungufu ambayo wamemnasibishia washirikina kwamba mfano na mtoto ama amefanya hivi na vile, wakampatia kila aina sifa ya upungufu, basi tunamtakasa Allah kutokana na upungufu ule. ma ana minal mushrikin, na mimi sio miongoni mwa washirikina. Asema hapa katika maelezo Lamma dhakara almusannifu rahimahullah llahu altauhida wa fadlahu, mwandishi baada ya kutaja milango za tauhid na fadla ya tauhid wama yujibu alkhawfa min diddihi na lile ambalo litampelekea muislamu kuwa na hofu dhidi ya tauhid nayo ni shirk نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه ملنقه شيخ مولتا وما قصديه كمتنبهيش منجا أمي أميتنبو توحيد أميجو توحيد فضل توحيد وأنبا أشبكيه ناخر إليك ونفسياكي asijue tauhid na akaitekeleza tauhid kisawa sawa ako akawa ni muwahid wa kisawa sawa na akabakia na jambo lile khairi ile kwa nafsi yake peke yake bal yajibu alayhi an yad'u ila Allah ta'ala bil hikma wal maw'izati al hasana bal ni wajibu kwa yeye kuchukua step ya pili sasa baada ya kwamba ashaokoa nafsi yake na amejitahidi akaifahamu dini ya Allah kisawasawa kwa kutambua tauhid na fadla ya tauhid na akaiweka katika maisha yake, basi naye pia vile vile awe na huruma na waja wa Allah, afikishe kheri ile kwa waja wa Allah, yani awalinganie waja wa Allah katika kheri ile kwa njia ya hikma na mawaidha ambayo ni mazuri, kama huwa sabilul mursalin wa atba'ihi, kama ilivyokuwa njia ya mitume wa Allah na wafuasi wa mitume kama qala al-Hasan al-Basri kama alivyosema mwanachuoni huyu aliyekuja baada ya zama za masahaba لما تلا قوله تعالى aliposoma قول ya Allah ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين Hasan al-Basri aliposoma kauli ya Allah, Allah anaposema ni yupi ambaye ama hamna yule ambaye mwenye kauli nzuri, mwenye matamshi mazuri kuliko yule ambaye anayelingania watu kwa Allah. Huyu matamshi yake ndo matamshi bora zaidi. Hakuna mwenye kunena maneno mazuri kuliko huyu mbele ya Allah. Yeye analingania watu waweze kufuata njia ya Allah wa amila salihan, na mja huyu akawa ni mwenye kutenda matendo mazuri na akawa ni mwenye kusema mimi ni miongoni mwa Waislamu. Hasan al-Basri aliposoma kauli ya Allah hii alisema hadha habibullah, huyu ni kipenzi cha Allah. Hadha waliyullah, huyu ni wali wa Allah. Allah anampenda, Allah anamnusuru, Allah anamhifadhi. Hadha safwatullah, huyu ni yule ambaye Allah jalla fi ula amemtakasa amemsafisha amemchagua hadha khiratullah hadha ahabu ahli al-ardi ila Allah huyu ndio yule ambaye katika wale ambao wako juu ya ardhi anapendeza kwa Allah zaidi kuliko wengine ajaba Allah fi da'watihi yani yeye ameitikia mwito wa Allah Alip, Allah aliponadi kwamba njoni muwe waislamu fuateni njia ya Allah yeye akawa ni mwenye kuitikia mwito wa Allah wadaa nnasa ila ma ajaba Allah fihi min da'wati na yeye pia vile vile akachukua fursa kuwaita watu katika njia ambayo yeye mwenyewe aliitikia mwito wa Allah kwayo, yani alipoitikia mwito wa Allah akakubali mwito wa Allah naye akachukua fursa kuita wengine pia vile vile waitikie mwito wa Allah kama yeye vile vile alipo alipofanya hivyo. Kwa hivyo huyu ni kipenzi cha Allah jalla fi'ala ila akhirih. طيب asema eh, al-Imam Abu Ja'far kufasiri hii aya tuliyosoma kul hadhihi sabili eh, asema sabili tariqi njia yangu wa da'wati da'wa yangu ad'u ila Allah nalingania watu ku eh, shikamana njia ile wahdahu la sharika la kwa nawaita watu wampwekeshe Allah wala wasimshirikishe na chochote ala basiratin bidhalika wa yaqinin wa ilmin minni bihi yani akiwa na basira nini maana ya basira ni kuwa na yaqin na kuwa na ilmu na njia ile ambayo awalingania watu kwayo طيب أسيما رحمه الله تعالى قال المصنف rahimahullahu ta'ala mwenye kusherehesha anasema fihi masail minha katika aya hii kuna masail miongoni mwa masail zile ama faida zinazopatikana kutokana na aya ile ni atambiwa na ikhlas kutanabahisha juu ya jambo la ikhlas tayib kwamba mtu analingania kwa Allah halinga haiti watu kwa nafsi yake ili apate maslahi fulani fulani la analingania kwa sababu ya Allah lianna kathiran walau daa ila alhaqi fahuwa yad'u ila nafsihi, kwa sababu watu wengi hata kama watakuwa ni wenye kulingania kwa njia ya Allah, kuwaita watu wawe ni wenye kufuata njia ya Allah, lakini wanakuwa ni watu ambao wanalingania kwa maslahi za nafsi zao, na hii iko nyingi, na Allah jalla fi'ala atuepushe na sifa ile. Wabillahi tawfiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.